Allah amlipe kheri mwalimu wetu shekhe wetu Abu Khawla kwa kuwa muda umekwenda tutamwachia Sheikh Maulid Abu Zubeida aje kutia taalik katika mada iliyokuwa bora katika wakati uliokuwa bora Sheikh Maulid tafadhali kuna tanbihi ya kwamba alitaja shekhe kitabu cha Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala lakini akasema ni cha Ibn al-Qayyim muqaddimatu tafsir kitabu ni cha Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حقيقة tunamshukuru ndugu yetu al-ustadh Abu Khawla kwa nasaha muhimu katika kuelezea mambo yanayofungamana na bid'a na kama ukitaka kufuatilia au umefuatilia vizuri utaona kwamba ahlul bid'a yalabuna bid-din wazushi kwa hakika wanaichezea dini hii na ukitaka kulielewa hili hatafuatilia katika misimu hii ya bid'a ya maulidi maandalizi yao gharama zao na kila kitu bali hata imetokea miaka miwili iliyopita pale Dar es Salaam na bwana mmoja aliandaa keki kabisa tena yenye gharama kubwa na moja ya mashekhe wa bid'a ndio akaja kuikata ile keki eti ndio happy birthday ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ukitaka kuona yani kwamba hum yalaaduna biddin kwa sababu jambo lolote ambalo halina asili katika dini wazushi hulifanya kwa namna walitakalo kwa sababu bid'a haina mipaka na ndiyo maana al-Imam al-Qurtubi akasema rahimallahu salaf as-salih faqad balaghu fi wasiyati kulli dhi aqlin rajih faqalu mahma la'ibta bi shay'in fa iyyaka an tal'aba bidinik kwamba Allah awarehemu as-salaf wema waliotangulia walitoa mafundisho makubwa katika dini walifika mbali kabisa katika upeo mkubwa na katika kuiheshimu dini wakasema utakapotaka wewe kuchezea kitu chochote kile basi wallahi iyyaka hii ni tahadhir jiepushe kaa mbali na kuichezea dini ya Allah tabaraka wa taala sasa leo hii ile mifumo ya makufar katika kusherehekea sherehe zao ndiyo inaletwa huko huko katika dini ya Allah tabaraka wa taala kwamba sisi tunaadhimisha mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na inagharamiwa keki kwa mamilioni na shekhe anakuja kuikata ile keki watu wanagaiwa kisha wanasema happy birthday Muhammad sallallahu alayhi wasallam ahlus sunnah wanaposimama kama alivyosema ndugu yangu Sheikh Abu Hawla wafaqahu Allah katika kukemea haya mambo na hayatakiwi kunyamaziwa tayari wanapewa majina mawahabi hawamtaki mtume hawampendi mtume ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala amemtukuza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpatia Qur'an al-Karim al-mu'jizatu al-mustamarra Qur'an ni muujiza mkubwa wenye kuendelea ile ile Qur'ani aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba watukufu ndiyo hii ambayo tunayoisoma leo na hatokei yoyote yule ambaye anaweza akabadilisha akatoa hichi akaweka kingine jambo hilo haliwezekani walillahi alhamdu sasa hivi vijana wadogo miaka tisa kumi aya zote elfu sita zipo katika kifua chake kwa hiyo hata hata ukisema kwamba hii Qur'ani sasa iteketezwe na ndio maana hata wao makufari wanaona hilo jambo wamechelewa sana ni jambo hilo haliwezekani kwa hiyo hakuna jambo kubwa kama kufuata njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum 'anis sabil wa la tattabi'u as-subul قال مجاهد أي ولا تتبعوا البدع hii ndiyo njia iliyonyooka kuitambua dini ya Allah tabaraka wa taala iliyo sawasawa aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi fattabi'uha ifuateni hiyo njia wala tattabi'us subul msifate njia za uzushi kama alivyosema mujahid رحمه الله رحمة واسعة يقول الإمام الشافعي إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد منين نفيس كبيسة يا الإمام الشافعي رحمة الله عليه محمد إدريس kwamba pindi mtakapoipata kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sunna yani mwenendo wake basi fattabi'uha fateni huo mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wala taltafitu ila ahad wala msimgeukie mwingine yoyote yule leo mtu anamwambia kwamba qala rasul amesema mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema amesema shekhe langu wapi na wapi kwa hiyo unapoona mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna wal jamaa wamehifadhi hii misingi ya dini ahlul hadith yeye mwenyewe al-Imam Shafi anasema idha raaitu ashaba al-hadith fakaanni raaitu ashaba Muhammad hafadhu lana al-usul fa au kama qala rahimahullah mimi nikiwaona watu wa hadithi kama vile nimewaona masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wametuhifadhia ile misingi basi na sisi tuna haki ya kuwapa nini fadhila na ndio maana ahlus sunna wakaitwa ahlul hadith firqatun najia ghuraba as waite utakavyo bid'a ndugu zangu haina nafasi katika dini na ndiyo maana hata nyinyi mnashuhudia sasa hivi wao kwa wao mpaka wamewekeana adhabu yale mawalidi sasa hivi wanavyocheza na kuruka sarakasi mpaka wale mashehe sasa wanaona aibu tena kule mufti Tanzania akasema kwamba hii sasa ni disco toto atakayekamatwa au madrasa yoyote ambaye itakuwa inafanya hivyo basi watiwe ndani wakati ahadu sunna wanatahadharisha hilo jambo walikuwa wanasema hawa hawampende mtume sallallahu alaihi wasallam sasa sasa hivi wao wameona ni too much watu wanaruka sarakasi wanakata viuno wengine wanaimba miziki kabisa ya hawa wana miziki kiasi kwamba ikabidi waweke hizo sharia kwa sababu ni jambo la uzushi njia fupi ya kuwasaidia walitakiwa waangalie je jambo hili lina asili ya dini basi tuliache lakini ukisema tu kwamba ah, sasa hivi inabidi kwamba waitwe vijana wa madrasa kwa ajili ya waboreshe wafanyaje wafanyaje kwa maana hiyo ndugu zangu katika imani ndio haya aliyozungumza shekhe wetu mbora Sheikh Abu Khawla katika kuzungumzia suala zima la hatari hii ya bid'a Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anatuita sisi katika kusimamisha dini inna muhammada yutalibukum biiqamati ad-din la biiqamati al-maulid kama alivyosema al-allama al-bashir al-ibrahimi rahimahullah kwamba mtume anakuhitajieni nyinyi kusimamisha dini dini ya Allah tabaraka wa taala isimame kisawasawa lakini si kusimamisha uzushi wa maulid na kuyaboresha na kuyagharamia na kufanya kila kitu sasa hivi Dar es Salaam mitaa mingi unaona zile bendera zinapepea yani kuna watu wanagharamia bendera zile za Maulid Day Maulid Day na anaona kwamba hilo jambo mimi afdhal alqurbat kwamba pengine hilo ni jambo ambalo lamkurubisha zaidi mtu kwa Allah tabaraka wa taala wallahi linamweka mbali mafasidi mangapi yanapatikana katika masiku haya ya sherehe mtu anamruhusu binti yake mwanamwali anakwenda katika maulid usiku wa manane kisha wakisharudi sasa ndio wanaenda kumgongea mzee mwenye nyumba kwamba tumemrejesha binti yako tulikuwa katika sherehe ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hii hali inakuwa vipi hii ndugu zangu yajibu ala linsan alaqil أن يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه عز وجل حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون نبدأ سانا في يتمية يا منين يا علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه كتوكاننا أزيت ومنين هاي كم يجب على الإنسان العاقل نواجيب ya mwanadamu mwenye akili timamu an yastaghilla waqtahu bima yakunu sababan liridha rabbih azza wa jalla kumaliza wakati wake wote kuyafanya yale mambo ambayo yanayomridhia Allah tabaraka wa taala uzushi hauna khairi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd أي مردود عليه بالإثم قم يوجد أتكيزو كتك ديني أم بيو كويبو فهو رد أنا يرجيشيوا الشيخ ابن عثمين أسمى مردود عليه بالإثم تينا أنا رجيشيوا كوكوبات مذنبي كي إنسان العاقل يختصب أيامه ولياليه بماذا أمضاها منادام من يكيد تمامه ni yule ambaye anaihesabu mchana wake na usiku wake ameumaliza maliza vipi kwa maana hiyo ndugu zangu katika iman kwa hakika ilikuwa ni kama taaliki tu ya nasaha alizotanguliza ndugu yetu ashekh Abu Khawla katika kuzungumzia bid'a na ujanja ujanja wanaotumia wazushi hivi wewe unaweza ukatumia ujanja gani mpaka kukipendezesha au kulipendezesha jambo ambalo hajalifanya rasul alayhi salatu wasalam wala masahaba wala qurunu almufaddala zile karne bora akhayaru sahaba masahaba wa bora wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wao wamebashiri wa pepo wapo duniani hawajui haya mambo ya uzushi wa maulidi ambayo yanayogharamiwa kwa gharama kubwa na kupendezeshwa na watu wanatoka mapovu katika mimbari zao kuwashambulia eti ahlus sunna kwamba wao hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam bali wakaweka paka maahadith ya uongo maudhuati man adhama maulidi kuntu lahu shafi'an يوم القيامه hadithi ya uongo nudhu kwamba eti mwenye kusherehekea maulid mimi nitamuombea siku ya kiyama sasa kama ipo hadithi hii jamani kungelikuwa kuna shida gani kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala atubariki na atuepushe na, na, na uzushi na watu wake na vile vile talabat alilm wanafunzi wenzangu kuna umuhimu mkubwa wa kuzidisha bidii katika kusoma hizi marakizi za ahli sunna zikose sehemu ya kukanyaga tena ziongezwe zaidi na zaidi watu wasome vijana wasome wakina mama wasome uislamu sahihi na wale ambao bado wana watoto wao wapo huko katika madarisi za uzushi wawatoe wawalete katika marakizi hizi za ahlu sunna ni aibu kubwa sunni salafi kijana inapita mwezi mzima haujahudhuria darsa sasa una faida gani wewe mbona ratiba nyingine unazo usione tabu kutumia gharama leo hii walillahi alhamdu marakisi ahli sunna zimesheheni sehemu mbalimbali hapa Zanzibari Dar es Salaam mikoa yote ya Tanzania kila mkoa takriban sasa hivi kuna markazi ahli sunna kwa hiyo kijana wa Kiislamu lazima bali ukakosa darsa hata siku moja yani jisikie yani kama vile wewe umekosa jambo kubwa sana tusome dini yetu tuhudhurie katika majalis ilmi ili tuweze kupata faida mbalimbali na vile vile tuweze kutoa faida katika umma wa Kiislamu ambao tunaona kwamba mambo ambayo ya uzushi wanayapendezesha kuona kuwa ni dini wakati sio dini katika chochote فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين